kleren daarom omgestaan. Jonadab, Davidse broerskind, sê toe, Be majesteit, jy hoef nie bang te wees dat al die jongmans, al die seens, dood is nie. Ek denk net Annon is dood. Dit was Absalomse bedoeling van die dag af dat Annon sy sister verkracht het. Be majesteit moet rechtig nie die story glo dat al die seens dood is nie. Dis net Annon wat dood is. Absalom het natuurlijk intussen gevlucht. Die man wat bij die paleis wachthou het, het skielik aan die weste kant een klomp mense gezien wat teen die bult afkom. Jonadab sê toe vir die koning, daar kom die prinsen. Sien nee, jy, dis net soos ek vir u gesê het. Sy woorde was nog niet koud nie, toe kom die koningse seens bij die paleis aan. Hulle het sommer hard op begin huil. Die koning en al sy ambtenaren het ook zonder ophou gehuil dat die trane loop. Absalom het betaal my, Amagierse seens toegevlug. Talmai was die koning van Geser. David het baie land oor sy sien Amnon gehuil. So het Absalom dan na Geser toegevlug. Hij het so wat drie jaar daar geblei. David het een plan gehad om teen Absalom te gaan oorlog maak, want hij was nog bitter oor Amnon se dood.